no és quelcom que apassioni el ciutadà mitjà, el que vol dir que la cultura cada vegada és menys present entre els nostres veïns. Per als polítics, perfecte, ja que un, una ciutadania menys culturitzada es deixa seduir més fàcilment per propostes que, en principi, haurien d'estar allunyades de la manera de ser del poble. I que consti que, quan dic això, no estic fent menció de cap formació política en concret. Avui anirem fins a la biblioteca de Can Fabra, Ignasi Iglesias, de Sant Andreu, on coneixerem que es fa des d'una biblioteca per atraure al públic al possible lector. I és que ara no val tenir totes les prestatgeries plenes de llibres, sinó que les diferents biblioteques se les enginyien, com poden, per tenir una mínima clientela i creen actes, activitats que puguin copsar l'atenció del lector. Aquí trobaríem exposicions, xerrades, presentacions, actes per la mainada, tot és vàlid per aconseguir l'atenció de les biblioteques cap al seu públic, que no oblidem, el seu públic és tothom, del més gran fins al més xic. I avui, com hem dit, anirem fins a la biblioteca de Sant Andreu perquè enguany celebren el seu 75è aniversari, motiu que els ha portat a organitzar tot tipus d'actes commemoratius i que cal celebrar. Parle, parlarem amb la Gemma Domingo, directora d'aquesta biblioteca andreuenca.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 Gràcies a Albert, a Xavi Alvarez, a Maribel, a Maribel Rubio i a mm, Johnny Franco. Molt bé, doncs gràcies a ells i també a vosaltres per haver assistit avui en el nostre programa, així que coneguem quins són els titulars del dia d'avui. Doncs uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de l'alcalde Areu que garanteix les ajudes per a ascensors al 2011. Sí, fa dos anys l'Ajuntament presentava un programa per subvencionar amb fins al 60% el cost d'instal·lació d'un ascensor en aquelles vivendes de 4 o més plantes en què les comunitats així ho acordessin. Passat aquest temps, se n'han col·locat prop de 600 i 400 edificis més de les ciutats construïts abans del 1960 o ja estan en obres per tenir-ne o estan a punt d'executar-les. Doncs unes xifres que representen el 14% de les finques que tenen possibilitat d'incorporar-ne i Jordi Areu va qualificar d'un gran èxit, cosa que eh, doncs, ha portat l'alcalde a garantir que, malgrat la crisi, durant el 2011 seguiran aquestes ajudes que fins al moment sumen 15 milions d'euros. Més informacions que ens porten a parlar de l'Ajuntament i, en aquest cas, de la seva insistència en els galets gegants i que preveu augmentar els llums un 15%. Sí, en èpoques en què els èxits no destaquen precisament per la seva abundància, no sembla mala idea espremar los a fons. Exactament això és el que farà l'Ajuntament de Barcelona amb els galets gegants, que l'últim Nadal van il·luminar els carrers de la ciutat. Tornar a lluir-lo serà una de les grans apostes per a la campanya nadalenca que començarà el pròxim 2 de desembre i que ja escalfa motors amb l'inici en, en, diversos, eh, en diversos carrers els treballs de la instal·lació de llumenat, que segons fons de la negociació aquest any podria créixer un 15% els principals eixos comercials de la ciutat, com ara l'eix comercial de Sant Andreu. Doncs tindrem els típics galets que teníem l'any passat, aquells grans galets que doncs, treien llum doncs molt bé. Doncs ara anem cap a l'escola de Can Fabra, ja que ahir doncs, van, fer, van realitzar la, una, nova, una nova protesta. Sí, un centenar de persones van participar, es, va, es van reunir ahir a la tarda en la passejada reivindicativa que va organitzar l'AMPA de l'escola de Can Fabra a Sant Andreu per reclamar la construcció d'un centre definitiu. Ara hi ha 156 alumnes de P3 i P4 que estudien en barracons i els pares denuncien que el 2013 no hi cabran. Molt bé, i també hem de dir que avui dimarts continuen els actes de la tardor solidària. Sí, avui dimarts a les 7 de la tarda al Centre Cívic de la Trinitat Vella i dins dels actes de la tardor solidària podrem gaudir de Veus de Filipines, tot un repertori de cançons tradicionals i modernes en Tagafoc, acompanyats de guitarra i Cubing, una arpa de boca. A càrrec de Tamara Kiyogé, cantant d'òpera filipina. A dos quarts de nou, al Cistell de les Filipines, fer art i reciclar l'hora. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres ja comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà escoltar una mica de música per anar-nos ambientant i d'aquí una estona doncs tornem amb totes aquestes notícies per ampliar-les i per oferir-vos-les a tots vosaltres que ens esteu escoltant en aquests moments. Fins ara. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que avui es celebren a, a través d'una exposició els 75 anys de la Biblioteca Ignes Iglesias Can Fabra. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la directora d'aquesta biblioteca, la Gemma Domingo. Molt bon dia. Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica en què consistirà aquesta exposició dels 75 anys de la biblioteca. Sí, a veure, és una exposició commemorativa mm. que fem un recorregut d'aquests 75 anys a través d'un diari que les bibliotecàries van estar escrivint des del dia de la seva inauguració, l'any 1935, fins just l'any 1995. Era un diari que es narrava el dia a dia del funcionament de la biblioteca, però clar, també dels usuaris que venien, que visitaven la biblioteca, eh, on es reflecteix la vida de tots aquests ciutadans i de tot el que estava passant al voltant de la biblioteca. Uh -huh. És a dir, que podem trobar doncs, eh, des de l'any 1935, l'últim any de la República, en què hi havia aquesta il·lusió per, per posar en funcionament un equipament d'aquestes característiques al barri, que era un equipament que no existia pràcticament en lloc a Barcelona ciutat, i que es va fer gràcies a aquest gran moviment veïnal que, que trobem a Sant Andreu de Palomar, eh, fins al dia d'avui, que uh -huh. ja tots sabeu en, el, en aquest districte doncs, eh, aquestes reivindicacions veïnals que tenen tanta força en aquest barri. Doncs sí. Eh, clar, també trobem doncs, la, eh, tots els fets de la Guerra Civil, que la biblioteca va seguir funcionant amb la màxima normalitat dintre del que cap en, en, en l'època, eh, tot el que estava passant, que sí que el dia la bibliotecari no podia anar a treballar perquè havien bombardejat el metro, etc. Vull dir que són fets molt, molt commovedors. Uh -huh. Després també trobem doncs, tots els anys de la dictadura en què, no sé, en què es passa a escriure el diari en castellà, per exemple, o que, eh, no sé, que retiren els llibres perquè no són políticament correctes, etc. Vull dir que l'exposició fa com un recorregut de tot el que va significar la biblioteca pel barri uh mhm. -huh. a través de, totes aquests, de tots aquests fragments que podem trobar en el diari. És a dir, que podem trobar tots els 75 anys de la biblioteca doncs, sí. doncs, reflectits en aquest diari. Sí, exacte, exacte. Sí. Fins l'any 95, i vaja, a partir d'aquí doncs, clar, també tenim altres documents històrics que reflecteixen la vida d'aquesta biblioteca. -huh. al llarg de tots aquests anys i, i, bueno, i explica també tots els trasllats que s'ha fet fins, fins ara, fins a partir del 2002 que trobem la biblioteca a la fàbrica Fabra i Coats, no? però també fa un recorregut de totes les diferents seus que va tenir, de tots els diferents moviments veïnals que hi va haver, Uh -huh. eh, és, realment val la pena veure-la, eh? perquè no és només la història de la biblioteca, és la història del barri i també per extensió uh -huh. de la ciutat. Uh -huh. Perquè la biblioteca on va néixer inicialment? La biblioteca es va, es va situar, la primera biblioteca, uh mhm. -huh. a la plaça de les Palmeres, que era una biblioteca mòbil, uh oh. -huh. es va fer, bueno, va fer l'arquitecte la, Joan Baptista Sobirana. De fet, no era la biblioteca Ignasi Iglesias, sinó que era com, podem dir, com els antecedents. Uh oh. -huh. Era com una mena d'edifici mm, prefabricat, uh mhm. -huh. una biblioteca infantil, que es va inaugurar l'any 1934 mm. però a partir del 1935 eh, ja es va inaugurar pròpiament dita la Biblioteca Agnes Iglesias. Uh mm-hmm. -huh. Perquè el, els anys eh, 1935 i 1944 podríem dir que és un temps eh, de la nostra història prou significatiu, no? Sí, exacte, exacte, sí, sí. A més és que si llegeixes el diari, que, que inclús en la, en la mateixa exposició tindrem accés a un blog que vam crear, uh Mm. eh, que, on es reflecteixen aquests fragments més, més impactants que van des de l'any 1935 fins al 44, que és just el primer volum d'aquest diari que la bibliotecària Francesca Ferró, que és la que va inaugurar l'equipament, va redactar. Eh, ja està redactat en català, no? Sí, sí, fins l'any 39 uh -huh. es va publicar en català. Va uh -huh. Mm. l'any l'any 39 que d'un dia per altre va passar sense, sense avisar, com si diguéssim, mm. va passar al castellà. Clar, podem llegir entre línies tot el que va passant en aquella època, no? Tot el, no sé, quan bombardegen la Sagrera, el metro de la Sagrera, bueno, tota aquella zona, i mor un munt de gent, quan a la, a la bibliotecària Francesca Ferro li maten el germà i està un, un mes de baixa perquè, bueno, havia de superar tot aquest, aquest trauma podem veure fragments com, com no sé, per exemple, que, que diu que molts joves ja no vindran més a la biblioteca, alguns venen a acomiadar-se de la bibliotecària perquè se'n van al front, no? I dius, ostres, aquest, aquest, aquests joves ja quasi que els puc estripar el carnet perquè segur que ja no tornen, no? Sí. Eh, hi ha fragments d'aquests que dius, realment, el que devien estar passant uh els ciutadans de, de, del país en tota aquella època, clar, a partir de l'any 39 el to canvia radicalment perquè trobem no sé, trobem un fragment molt divertit perquè la, la biblioteca estava ubicada al mateix lloc que hi havia la comissaria de policia i és un fragment que ara trobes divertit però que en aquella època devies dir però què està passant no? en aquest país uh -huh. perquè mm, diu un, un, un empleat de la comissaria eh, critica el rètol de Biblioteca Popular perquè perquè hauria de dir Biblioteca Nacional, no? perquè clar, ah. en aquella època tot era nacional, no? Ah. I trobes aquest to que llegeixen entre línies, que, que, que, que veus el, les dificultats per intentar fer funcionar un equipament dintre de tots aquells moviments que hi havia. Uh -huh. Clar, deu ser, deuria ser una època força complicada per tothom, no? Sí, sí, i tant, i tant. Sí, i, i potser no n'ets del tot conscient, sobretot les persones que no han viscut eh, la guerra civil i inclús la, la postguerra o els anys de dictadura, no és del tot conscient fins que llegeixes testimonis com aquests, no? de, de persones que van viure el dia a dia i que escriuen un diari de tot el que va passant. Mm. -hmm. Perquè pots veure els llibres d'història, pots llegir-los, que et donen doncs, una visió, doncs, la visió oficial, com si diguessin. Però eh, aquest, aquesta mena de testimonis que no, no tenen cap mena de partidisme, Mm, veus, veus el, que, el que realment van passar, mm. perquè era el dia a dia, eh? era allò de dir, ostres, avui se'ns ha anat la llum perquè és que hi ha hagut un bombardeig aquí al costat que, que no sé què, no? Clar. Llavors, eh, és, com, és com si ho estiguessis llegint aquell diari, és com si ho estiguessis vivint. Uh -huh. Per Sant Andreu de Palomar ha canviat molt amb aquests anys. Sí, sí, uh mm-hmm. -huh. però jo crec que el, la gent seguim sent molt els que érem, eh? Ah. Veient, o sigui, coneixent el barri i veient aquest testimoni, Uh -huh. vas veient doncs, tot el tema del, del, teixit, aquest, del teixit associatiu, social i cultural que, que hi ha ara mateix, uh -huh. ja existia fa 75 anys. I de fet, gràcies a aquest teixit i a aquestes reivindicacions, eh, la biblioteca ara mateix és la que és perquè ah. la biblioteca es va crear gràcies a que hi va haver un moviment, eh? hi va haver com una comissió pro-biblioteca que es deia, però inclús quan es va traslladar aquí a l'edifici que tenim avui, avui mateix, ah. va ser gràcies a que un moviment veïnal va possibilitar que, que en, aquest, en aquesta fàbrica, la Fabra i Coats, no es fessin habitatges. Vull dir que el moviment aquest ha estat present al llarg de tot aquest temps i això sí, és veritat que la, població ha canviat, com a tot arreu, sí. però mm, aquesta, aquest caliu uh mhm. -huh. segueix sent-hi, és el mateix. I a partir de quan eh, comença a anomenar-se la Biblioteca Ignasi Iglesias? des del primer dia. La Biblioteca Ignasi Iglesias es diu així des de l'any 1935. Uh -huh. Des de que es va traslladar a l'edifici actual, a la Fabra i Coats, es diu Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, té com aquest doble nom. Uh mhm. -huh perquè clar, també aquest edifici on estem, eh, clar, també és molt singular, dintre de, té molta significació mm. a mhm. dintre del territori, i llavors vam pensar que valia la pena mantenir els dos noms. Clar. Perquè Inés Iglesias, com a escriptor, com a poeta del poble, també deuria tindre el, el, deuria participar, no?, d'alguna manera en la creació d'aquesta biblioteca? Sí, a veure, les Iglesias ja era mort, mm. però, clar, era molt, molt viu dintre del barri i, de fet, sí. vam rebre un fons històric que el tenim, encara el mantenim, de la seva pròpia biblioteca. Uh -huh. És un fons històric doncs, que, que actualment és molt important. Inclús tenim el llibre d'or d'Ignes Iglesias que ens el, va, el, van, el van cedir a la biblioteca, que el tenim digitalitzat, que és consultable per internet, que la col·lecció que tenim clar, es, manté, es manté molt. Uh -huh. I aquesta tarda es farà la inauguració d'aquesta exposició. Sí, a les sis i mitja, eh, a dos quarts de, dos quarts de set, a l'auditori de la biblioteca. Uh -huh. eh, intervindran la regidora, la Gemma Murul, la regidora del districte, i el delegat de Cultura, del Jordi Martí. Uh -huh. I es farà una lectura dramatitzada eh, amb els actors Esther Bueno i Jaume Gómez, que mm, interpretaran uh -huh. la crònica de la Biblioteca en les Iglesias a partir d'aquest mateix diari, en fragments, uh -huh. i amb cròniques periodístiques de l'època que anirem reflectint el que estava passant a cada moment. Després també hi haurà eh, música del quartet de clarinet de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Uh -huh. Després veurem l'exposició i al final es farà una copeta de cava per, per donar les gràcies a tothom. Molt bé. Doncs la biblioteca mm, participarà també de la Festa Major de Sant Andreu, no? Sí, sí, sí, com cada any, com cada any, sempre hi som presents. Uh -huh. Uh mhm. -huh. Doncs això vol dir que... Sí ja, ja us anirem informats, si de cas. Doncs sí. Doncs seria prou interessant de saber-ho perquè aquests 75 anys de la biblioteca, mm, des de primers d'aquest any que ja s'ha començat a celebrar, no? Aquest... Sí, sí, sí, de fet aquesta exposició és com, és com el colofó mm. de, de la celebració, però també vam organitzar un concurs de fotografia, el tema de la qual era la biblioteca, Sí. Eh, ja està, ja vam donar els premis, va haver bastanta participació i després també vam vam crear el bloc aquest que t'estava explicant sí. de fragments del diari. Que mm. si vols et dono l'adreça per si els oients sí. la volen apuntar. A veure. És diari de la biblioteca, sí. un wordpress, biblioteca.wordpress.com .com. Ens agradaria molt que hi entréssiu, que deixéssiu comentaris i realment val la pena, eh? perquè posa la pell de gallina. Doncs sí, a veure doncs, com vivien els veïns en una època o en altra, doncs deu ser eh, doncs, molt, molt fort, no? Sí, sí, sí, no, no, uh -huh. realment és, bueno, és el que et deia, eh? És, eh, és com viure-ho de primera mà, quasi. És, és uh mm. -huh. veure una persona que va viure el dia a dia i que, a més a més, rebia molta gent no? a la biblioteca i que, clar, és com un testimoni del que estava passant en aquells uh -huh. moments. D'acord, doncs recordem el blog, és diari de la biblioteca.corpres.com. Sí, exacte. D'acord. I l'entrada és totalment gratuïta i avui, doncs, a partir de dos quarts de set de la tarda podrem gaudir d'aquesta inauguració. Exacte, i fins al dia 31 de desembre, en horari d'obertura de la biblioteca, que obre cada dia de la setmana. D'acord. Doncs, Emma Domingo, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. A vosaltres que sapigueu que eh, aquí a la nostra emissora tenim en, el Pau Vinyes, que cada setmana doncs, ens ofereix el seu relat d'història dels nostres barris. Fantàstic, doncs així es podrà explicar la conferència que té preparada en relació a, la, aquesta exposició, ja us ho explicarà uh mhm. -huh. ell mateix. Doncs sí. La, molt bé, doncs Gemma, moltíssimes gràcies. Eh? Molt bé, a vosaltres. Vinga, adéu, bon dia. Doncs nosaltres que eh, hem de dir que... Mm, aquesta exposició eh, es, es durarà a terme la seva inauguració avui a dos quarts de set, l'entrada és gratuïta i que celebrarà doncs, aquests 75 anys de la biblioteca. Ara el que farem serà anar cap a la Sagrera. Anirem cap a la Sagrera perquè allà s'està començant a, a realitzar els diferents actes de festa major i volem conèixer doncs, algunes de les entitats que hi participen, així que ho escoltem tot seguit. Doncs continuem aquí a la mostra de la vuitena mostra de la Sagrera i parlem amb els responsables de Fotosagrera. Molt bon dia. Hola, bon dia. El teu nom? Josep Maria Garcia de Fotosagrera, sí. Doncs ens agradaria saber mm, com és aquesta entitat de Fotosagrera. Mira, és una entitat que relativament és jove, fa un parell d'anys encara no que es va iniciar a partir d'un grup d'amics que es posen d'acord eh, per tal de... hi havia un temes en comú que era treballar la fotografia, ens agrada la fotografia i començar a parlar d'organitzar-se eh, i d'aquesta organització fer l'extensiva, a eh, si més no ubicar-la amb el barri de la Sagrera a nivell territorial per donar-li i poder conèixer entre la gent que ens agrada la fotografia. És a dir, que porteu ja força temps amb, la, amb aquesta entitat i eh, recollint doncs, tota, tota mena de fotografia, suposo, no? Sí, bé, ja dic, la, el, els membres que l'han anat incorporant, de quatre que n'eren als seus inicis, ara en som a vora 40, i tots ells amb diferent, diversa eh, mm, coneixements amb la fotografia. Hi han des dels professionals, hi ha la persona que és os, que fa de la fotografia com un oci, i la gent que tot just comença. I el grup, la, la, la gràcia que té és de que incorpora o es relaciona amb diferents eh, nivells de qualitat de la fotografia. I això fa un tipus de grup eh, que la gent que s'incorpora, uns perquè els que en saben expliquen els que s'inicien, i els que s'inicien doncs, aprenen molts els que en saben, clar, una cosa per l'altra. I tothom està de manera molt satisfet. Sí, una, mena de, una manera d'aprendre la fotografia. Sí, els que, ja dic, els que en saben tenen, poden aprofitar d'estar organitzats en un grup, fer exposicions. Actualment gestionem la sala de màquines de la nau Ivanov, eh, fem diverses posicions, com el Club Natació Sant Andreu, que justament ahir la vam acabar, iniciem una altra al centre cívic, i cada, i cada mes en fem una a la que és a la sala de màquines. Tenim una programació de 6 mesos i bueno, bàsicament eh, són el que ens promou per aquests els que en saben i els que no tot just comencen doncs se n'aprofiten de les experiències que tenen la gent que en sap més. I aquest dimecres fareu una exposició. Aquest dimecres farem una exposició al Centre Cívic de la Sagrera on hi ha una exposició col·lectiva on eh, bàsicament aprofitem les noves eines per aplicar la imaginació de cada, de cada membre que a partir de la imatge que ha pres em pugui fer una configuració d'una nova imatge. Eh? Segurament no podem dir de fotografia, perquè no és la fotografia grafada, però són, és com si fos un quadre en Picasso que apliquessin diferents conceptes i creéssim una nova imatge a través de les noves eines, en aquest cas el Photoshop. Doncs moltíssimes gràcies, estarem atents a aquesta exposició que fareu aquest dimecres i en tot cas doncs, a veure si podem parlar per, per, per donar-la a conèixer als veïns. Moltes gràcies i encantats de que pugueu rebre'ns. Adéu. Molt bé, doncs continuem a la vuitena mostra d'entitats de la Sagrera i ara som davant del Club Petit Congrés. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. El seu nom? Cristina Clota. Doncs expliqui'ns una mica la història del Club Petit Congrés, quant temps fa que esteu aquí a la Sagrera? Bé, nosaltres som un club que ja fa 50 anys que, este, que fem hockey i patinatge artístic Eh, en un principi eh, vam estar fundats en el Congrés, a les vivendes del Congrés, a les, al carrer Bèlia, llavors va haver-hi una expropiació de les nostres instal·lacions i aleshores ens van deixar de forma provisional en l'escola Pegaso, en les pistes de l'escola Pegaso. D'aquesta manera provisional portem 16 anys amb la promesa d'uns equipaments esportius Aleshores, doncs ara ja estem amb una molta necessitat doncs, perquè tenim molts equips de hockey, som el club de hockey més gran de Barcelona i patinatge artístic, tenim totes les categories i és clar, el fet d'estar amb unes pistes descobertes ens és un hàndicap a l'hora de jugar els partits de moltes pluges i molts inconvenients pels nanos. I en aquests moments quants, quants equips sou? Tenim 16 equips de hockey, més eh, de patinatge artístic hi ha quasi 100 nenes i algun nen, i a les de hockey en totes les categories, des d'escola, que són els més petits en 4 anys, fins a la categoria més alta que podem jugar sense una instal·lació pròpia, que és Primera Nacional Catalana. Doncs molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs esperem que el Club Patí Congrés, de, de moment manteniu el nom de, de Patí Congrés, no? Sí, evident, evident el que passa que el del nom és una mica anecdòtic, perquè eh, fora de Barcelona, el hockey, que és on hi ha més, ens coneix Club Petit Congrés de la Sagrera. Aleshores no, no entenen com a congrés, com a sentit de barri que nosaltres el tenim aquí, a la gent de fora. I aquí a Barcelona doncs, tota la vida ens han dit així. Com que sempre hem estat de forma provisional aquí sense saber on definitivament aniríem, doncs per això eh, sempre hem mantingut el nom. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara a l'altra banda del fil telefònic tenim a la senyora Esmeralda Fernández Sánchez. Muy buenos días. Muy buenos días, Jordi, ¿cómo estás? Pues nos interesaría conocer eh, tu obra en primer lugar y la, la exposición que se está realizando, ¿no? Bueno, la exposición llama Esmeralda y punto. Mm. Realmente es una exposición de arte retrospectiva y actual de obra plástica coleccionable y mm, es un arte y solidaridad debido a que gracias a la colaboración de gente como Trimillova pues se pudo llevar adelante. ...está en el Spy de 210, que es un Spy de gente del barrio, del barrio de Sagrada Familia, en la calle Padilla 210 del 3 al 12 de noviembre del 2010, de lunes a viernes de 5 a 21 horas. Muy bien. Eh, lo que teníamos em, conocido es que es un taller muy creativo, ¿no? Sí, realmente la invitación para Tutom <laughs> es eh, para un taller creativo de mm. reafirmación personal y que se va a hacer esta tarde a las 6 y media, de 6 y media a 8 y media más o menos y donde invito a todos los solidarios amigos de Trinidad Bella, ah. eh, de la cual soy asidua <laughs> en Omnia ah. y Trinillova, y eh, es para Jen Gran, pero también si alguien quiere llevar algún niño, pues también puede hacerlo. Eh, se van a enseñar a hacer, es un curso de reafirmación personal, porque va a haber tormenta de ideas, para la gente que esté parada va a estar muy bien, para los coleccionistas de puntos de libro también, porque con el pretexto del punto de libro puzzle y mm, se van a hacer mm, una obra seriada, pero también vamos a tener un taller de tormenta de ideas y después mm, vamos a hablar un poquito de cómo vivimos estas sensaciones y qué, parte creativa volcó cada uno en este, en este trabajo. Y este taller se llama Kim Pum Balls. Sí, Kim Pum Balls, porque cada uno va a elegir eh, trabajar en, grupo o individualmente. Van a hacer trabajos personalizados y se va a estar, sobre todo, Kim Pum Balls, porque es el juego de esmeralda y punto, ¿no? ¿Qué, punto quiere cada uno? Punto negro, punto verde. Bueno, que se van a poder elegir los puntos a los que uno los remarcaría en la vida, ¿no? Y además tenemos productos muy ecológicos, porque todo va a ser totalmente ecológico, y rápidos y fáciles de usar, los Playcolor, que son muy nuevos, pero que yo a la vez he utilizado para mis obras en la parte actual y además tendrán la oportunidad de trabajar con ciertos materiales que yo también presento en la exposición. ¿Qué materiales utilizáis? Pues en principio los Playcolor, son para niños, pero como profesional de las artes plásticas que soy, lo he utilizado para mi exposición en la parte actual. Y además, pues, em, trabajos así eh, con un poco pastel y con, eh, sobre todo con sobre bases de cartulinas que no se consiguen en el mercado, sino yo como vengo del mundo del arte bueno, del arte plástico y además del diseño gráfico, papeleras finlandesas me han donado en su momento. Yo voy a participar con todo esto para que puedan hacer un trabajo de mucha calidad todos los que se presenten. Además, tener la originalidad de que es un punto de libra puzzle. Sí, exactamente, para los coleccionistas, porque también estuvimos con, la Asociación del Coleccionismo, el TROC, el Boletín. Para los coleccionistas, me comentaban ellos, el punto de libro puzzle es uno de los más buscados y de hecho, y de hecho, mm, van a recibir todos los que participen, ah. eh, van a poder recibir un punto de libro puzzle que voy a obsequiar y firmar ah, una vez finalizado el curso. Por eso se llama Esmeralda y punto. Y punto, totalmente. Se acaba una época y eh, comienza otra y bueno, es el doble juego de los puntos de libro y de esto que te acabo de decir. Es totalmente libre y gratuito las plazas son limitadas, las inscripciones son en el centro, en principio de 17 a 19 horas en el SPAI 210 de la calle 200 Padilla 210 Bajos. El teléfono es 93 265 3645 o en el email en cualquier momento de spy210 arroba gmail Espero que me perdonen la voz porque la tengo un poco tomada. Atención, señora Cristina, que junto con la señora Yolanda colaboraron mucho para que este acto se hiciera posible. Y tampoco no hubiera sido posible realmente sin la participación del Ayuntamiento de San Andreu, del cual vino a presentar eh, Isidro Gutiérrez, un amigo eh, personal de la regidora de este distrito, del, del distrito del Echample también de Trinillova, de Omnia y de sus magníficos colaboradores, en los cuales por supuesto se te incluye, eh, de Instant Educa, que fue los que donaron los productos, porque este taller les permite llevarse unos productos totalmente nuevos a su casa en, las obras, ah. de Dulces Tentaciones, que el día de la inauguración eh, presentó unas riquísimas eh, dulces en forma de punto, eh, muy atractivos y artesanales, de la Asociación Gresol, de Ayuda y Solidaridad para Guinardó, ah. el doctor Calarar Ramoneda, del Centro de San Jordi, de, bueno, de este mismo distrito de San Andreu, bueno, ya dije de Isidro Gutiérrez, que presentó, es el psicólogo que lleva el programa de Te compañía en el Ayuntamiento de Barcelona, de la televisión de Gracia, donde pueden encontrar eh, la el día de la inauguración, quedó registrado en la televisión de Gracia. Eh, que si ustedes ponen en Google, y perdón la mala pronunciación, pero no es lo mío, eh, en Google Televisión de Gracia, pueden ver lo que es el inauguración de Esmeralda y Punto. Y entre otros, bueno, les agradezco a todos la, magnífica colaboración que me dieron y eh, a Salud y Familia que mandó la televisión. Y además, pues quisiera pedirles en plan de, solidaridad, así como otras radios amigas también lo difundieron, favor que se apunten, que se apunten, que se apunten. <laughs> Tienen tiempo para esta tarde, se eh, apunten porque quisiera la mayor participación de gente posible, Jordi. Pues decir que esta tarde se acaba la inscripción, ¿no? Sí, esta tarde, pero los que no den a tiempo de inscribirse lo pueden hacer yendo a las seis y cuatro o así, en el mismo centro de PAI 210 del Padilla 210 porque a lo mejor por teléfono pues no, no les es posible o por email también lo pueden hacer desde ahora mismo. Eh, pero bueno, también pueden asistir y si alguno quiere ir con su niño, pues bienvenido sea, siempre que no sea un terremoto, claro. Claro. <laughs> Y es arte plástico coleccionable, tenemos que decir. Sí, arte plástico coleccionable. Primero van a ver la exposición. De hecho, ayer vino el director del, del Museo de de Hospitalet, el señor Solías, que valoró muy bien la, exposición y sobre todo la parte actual, en la que mucho tiene que ver mi vida en Trinillova de hace tres años, que soy concurrente a Omnia, y esta parte la valoró muchísimo. Bueno, ya lo tienen que ver, lo tienen que ver porque esto ya no lo puedo explicar porque hablar tanto de uno misma no queda muy bien. Lo tienen que hablar, pero le digo que este señor es muy entendido en museología tengo obra yo en distintos museos, él es uno de los que tengo obra, y em, de la parte anterior, de mi época anterior, pero em, ha valorado muchísimo, sobre todo la época actual, en lo que se ha trabajado con estos productos de Playcolor, de Instant Educa y además con papeles que hoy mismo ustedes podrán también trabajar y llevárselos a su de acuerdo, pues recordemos que esta exposición se encuentra en l'espai 210 de la calle Padilla 210. Sí, y nuevamente si quieres eh, repetir el teléfono para la inscripción. Es el 93-265-3645. Sí, o el Gmail porque también lo pueden hacer por Gmail. Es el espai 210 arroba gmail.com. Tú tienes mucha mejor voz que yo hoy. <laughs> bueno, se intenta. ...que todas las autoridades de Trinidad de De acuerdo. Pues mm, Esmeralda Fernández, muchísimas gracias por atender hoy nuestra llamada y que esperemos que vaya muy bien todo. Esperemos que se apunte mucha gente, sobre todo a los paradores va a ser una inyección, una inyección para que tengan mucha eh, autoconfianza en sí mismos y salgan adelante en busca de ayuda para buscar trabajo. Pues sí. Pues muchísimas gracias y ya sabes que estamos en contacto para cualquier otra exposición que se organice, pues que también podríamos decirlo desde aquí. Muchísimas gracias, Jordi. Muy no. amables a todos. Muy bien. Muchas gracias. Adiós, buenos días. Molt bé, doncs això és el que us havíem de comentar ara mateix. La senyora Esmeralda Fernández, que us convida a la seva exposició Esmeralda i punto. punto. Això és a l'Espai 210, carrer Padilla 210, i està obert de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 9 de la nit. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ara el que podríem fer és escoltar una mica de música i tornarem amb més informació, ja que encara tenim pendent doncs, la... alguns apunts de, de l'Ajuntament de Barcelona, com el que l'alcalde Areu garanteix les ajudes per a ascensors per al 2011, i també el fet dels de galets gegants, que abans us parlàvem, els, gega, els galets gegants i, el, i, el, i les llums que augmentaran aquest any per Nadal doncs fins a un 15%. Molt bé, doncs aquestes, això serà dues informacions de les quals us en parlarem d'aquí uns moments. Ara escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara. tua je dhe fare bufër vend Ke me fashion ti petit Ka mungre në dërënë Eshtë ik din zëllit Eshtë ik ben këllën Të vujja në more ah, ah. Plaua je dhe fare bufër vend que armën me u sëntis Je shekër së të festa. I aquest tic-tic per representa música i cançons i un bon grapat d'emocions. Plou i de fora bufes vent, ja som com un rupit ajapit dins un oestre mig embadalit. Escolt, saigo caure i avui ja no em mouré d'aquí. Mm, mm, mm. i de fora bufa el vent que dorm els meus sentits i aixeca la tempesta. I aquest tic-tic per jo representa de mangeons. Het signaal de terra umide, del bevalide fresco, tornerà l'osse che dona vida, desperta divina, a que te'n convida pelo amor.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 Avui doncs, eh, hem tingut l'entrevista amb Gemma Domingo, que és la bibliotecària de la, de la Biblioteca Inés Iglesias Can Fabra, i també l'Esmeralda Ferrandez, doncs, que ens ha parlat de la seva exposició Esmeralda i Punto. Eh, <laughs> també anem a parlar ara de d'altres notícies arribades a la nostra redacció, com per exemple que l'alcalde Areu garanteix les ajudes per a ascensors al 2011. Sí, fa dos anys l'Ajuntament presentava un programa per subvencionar fins al 60% el cost d'instal·lació d'un ascensor en aquelles vivendes de 4 o més plantes en què les comunitats així ho acordessin. Passat aquest temps, se n'han col·locat prop de 600 i 400 edificis més de la ciutat construïts abans del 1960 o ja estan en obres per tenir-ne o estan a punt d'executar-les. Unes xifres que representen el 14% de les finques que tenen possibilitat d'incorporar-ne i que Jordi Areu va qualificar dimecres d'un gran èxit, cosa que ha portat l'alcalde a garantir que, malgrat la crisi, durant el 2011 seguiran aquestes ajudes, que fins al moment sumen 15 milions d'euros en una visita a un d'aquests nous elevadors en un immoble del carrer de Pardo, al barri del Congrés, Areu va explicar amb especial afany, ha, reconegut en diverses ocasions que aquest pla és un dels seus favorits, que la instal·lació de sensors suposa una mesura anticrisi i una de les principals apostes socials que s'estan eh, emprenent. Per un costat, perquè per cada euro invertit se'n generen 2,3 d'inversió, en un moment mm, complicat per al sector de la construcció i per l'altra perquè millora la qualitat de vida dels veïns, especialment de les persones grans, amb més problemes de mobilitat. O sigui, va resumireu, promoció econòmica i cohesió social, els principals pilars de la seva política. És, doncs, segons el Jordi Hereu, una de les grans inversions del mandat, de manera que, tot i la crisi, els pressupostos del 2011 garantiran la seva continuïtat. Això es traduirà en una partida de 12 milions més en subvencions. Doncs sí, el pla cobreix fins al 60% a fons perdut del cost de la instal·lació en blocs de 4 plantes o més amb un màxim de 45.000 euros. El màxim establert per vivenda és de 6.000 euros, però hi ha la possibilitat d'una ajuda complementària de fins al 100% per a les famílies amb pocs recursos, fet al qual doncs, s'han doncs, acollit ara 132 veïns. Sí, el programa s'emmarca en el pla de vivenda que preveu instal·lar 2.400 ascensors fins al 2016 a les finques susceptibles d'acollir-se a les ajudes que el consistori xifra en 6.900. I des que va començar el programa, al setembre del 2008, hi ha hagut 980 sol·licituds acceptades que beneficien a 14.314 pisos i que representen el 14% dels edificis on es va preveure que podrien col·locar-se ascensors, alguns dels quals doncs, han de ser exteriors al no cabre al forat de l'escala. La distribució territorial de les peticions inclou tots els districtes amb una incidència més gran per sobre d'aquest percentatge a Sant Andreu i Nou Barris. Sí, tot i que el procés d'instal·lació d'un ascensor és relativament llarg, des del moment d'aprovar la petició, dura uns 15 mesos tot aquest procés, ja han finalitzat les obres en 578 edificis i en 169 ja han començat. 233 més estan en tràmits. I hem de dir que l'Ajuntament insisteix novament en els galets gegants i preveu augmentar els llums de Nadal un 15%. Sí, en èpoques en què els èxits no destaquen precisament per la seva abundància, no sembla mala idea espremer los a, a fons. Exactament això és el que farà l'Ajuntament de Barcelona amb els galets gegants que l'últim Nadal van il·luminar els carrers de la ciutat. Tornar a lluir-lo serà una de les grans apostes per a la campanya nadalenca que començarà el pròxim 2 de desembre i que ja escalfa motors, amb l'inici en diversos carrers dels treballs de la instal·lació de l'enllumenat, que segons fons de la negociació, aquest any podria créixer un 15% als principals eixos comercials de la ciutat, com ara l'eix comercial, de, comercial de Sant Andreu. Aquest és l'augment, serà possible sempre que s'aconsegueixin nous patrocinadors, tasca en què estan immersos tant la Fundació Barcelona Comerç, on es troba doncs, precisament l'eix comercial de Sant Andreu, com l'Ajuntament, els dos principals responsables de la il·luminació nadalenca. De moment, NDS i Gallina Blanca, els principals anunciants de l'última campanya, mantenen el patrocini, però els negociadors confien que s'hi afegiran nous mecenes aviat per, no poder, doncs per poder no només seguir amb l'ambiciós reforç lumínic iniciat l'any passat, sinó també doncs, intentar millorar-lo. I ara, sí, ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música, però mm, res, seran pocs minuts perquè intentarem parlar d'aquí una estona amb el SAT, amb el Sant Andreu Teatre, perquè ens expliqui doncs, quines són les activitats i quines són les representacions que eh, oferiran a partir d'ara.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 Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns què és el que podrem veure aquest mes de novembre al Sant Andreu Teatre. Doncs Mira, eh, aquest mes, eh, la, la primera setmana, bueno, ja la, la passada, ja passat, que vam tenir una excel·lentíssim, una excel·lentíssima companyia de dansa que es diuen tri, Trio Teatro Banda, que han vingut de, de Xile, que han fet una, una meravella. Estic, estic una mica trist perquè va venir poca gent i és un dels espectacles que ens sentim més contents d'haver programat, una meravella de teatre, de, de, de demostració de, de, de, de d'energia, d'honestedat de, en el treball, bueno, -huh. Mhm. És una cosa. Llavors, ara, eh, la setmana que ve, sí. començar, eh, tindrem una companyia anglesa de dansa, de dansa integrada. Això uh -huh. vol mhm. dir que en la, és a dir, que en la companyia hi ha una persona amb una discapacitat física i una altra amb una discapacitat psíquica, una companyia professional de dansa, uh mhm. -huh. i eh, llavors, eh, en qualsevol cas, ens doncs, integren, per això es diu dansa integrada, i, i, i és una línia que set estem portant nosaltres que hem fet dos precedents i han quedat molt bé, i és una boníssima companyia a nivell europeu, també, per això està aquí. I després, posteriorment, amb eh, Teatre per Adults, doncs, eh, el que diem que fent espectacle, tenim el Xuriguer de Feixedes, sí. són els dos eh, ex... Eh, teatre de guerrilla, d'aquelles tres persones que hi havia, dos, uh -huh. Doncs, el Quim, que és el més alt, aquest ha quedat eh, amb el nom de teatre de guerrilla, llavors els altres dos han fet una altra companyia que es diu Feixer de Sorriera, i, i ens comencen a fer aquest espectacle que es diu No som res, que estaran durant tres setmanes. I uh -huh. després, per exemple, doncs, en el terreny de l'espectacle familiar, eh, ara durant 15 dies tindrem la Sandra Rossi, uh -huh. que eh, es fa un espectacle que es diu El secret del pirata, és una actriu sola però també mm, anarroxiquíssima i un espectacle divertit per tots els públics, és a dir, des dels més petits fins als més grans ho entenen perfectament. -huh. Ah. Molt bé, també és dirigit per un dels components del Teatre Mòbil uh ah. -huh. i després acabarem, passarem de novembre a desembre amb una companyia de circ que es diu Solfa Circ, uh ah. -huh. que ens fan un espectacle doncs, eh, sobretot basat en la tècnica de la corda fluixa. Allà ell comença doncs, a fer els seus números amb, amb un, dos actors i un músic en directe i bé, doncs farem aquest pas de novembre a desembre amb circ. És a dir, que podrem fins i tot eh, tastar diferents disciplines, no? Des de la dansa fins al circ... Sí. Passant per la comèdia. D'humor, sí, sí. Uh -huh. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Òscar, per, per haver atès els nostres micròfons. Doncs res, gràcies a vosaltres, com sempre, per donar-nos-hi cabuda. D'acord, doncs esperem que hi vagi molta gent. Esperem, ho <laughs> gràcies. Vinga, gràcies Adeu. a vosaltres. Molt bé, doncs nosaltres que, doncs el que us dèiem fa un moment, que encarem la nostra recta final de programa, aprofitant els últims minuts que ens queden per fer un recorregut pel nostre poble, pel tot un poble. Doncs eh, ara mateix el que volem és comunicar-vos algunes de les maneres perquè us pugueu posar en contacte amb nosaltres. Una és el número de telèfon, que és el 93 345 l'altra és el mail informatius arroba rtb mitxfmcom també que, mm, que sapigueu que aquest programa el podreu escoltar a qualsevol hora. L'única cosa que heu de fer és entrar al totunpoble.blogspot.com que també doncs, eh, ens podeu trobar al Facebook a través de Tot un Poble. Molt bé, doncs ja ens queden poques coses a comentar-vos en el dia, en el dia d'avui.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 La, la inauguració es realitzarà avui a dos quarts de set i l'entrada, com sempre, doncs és gratuïta. I ara doncs, el que volem és acostar-nos al barri del Bon Pastor, ens ho comunicarà en Joanic Franco perquè a la Biblioteca del Bon Pastor hi ha, unes, hi ha coses molt interessants. Sí, la Biblioteca del Bon Pastor al carrer Estadella, número 62, us ofereix avui, a partir de les 7 de la tarda i dins del cicle L'aventura de conèixer t'interessa, la xerrada L'hort ecològic amb balcons i terrats, a càrrec de José María Vallès. L'entrada, com sempre, és totalment gratuïta. Doncs sí, perquè gairebé tots els actes que us informem des d'aquí doncs, eh, són, són gratuïts, perquè vosaltres doncs, us hi pugueu acostar i gaudir perfectament de tots i cadascun dels actes. Sense cap excusa. Exacte. I també hem de dir, doncs, abans d'acabar, que Avui, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic de la Trinitat Vella i dins els actes de la Tardor Solidària doncs podreu gaudir de veus de Filipines, tot un repertori de cançons tradicionals i modernes en tagafuk, acompanyades de mm, guitarra i cubing. I hem d'apuntar això, eh? Què vol dir tagafuk? Sembla ser que és un idioma, però jo no, jo no em cremaria. Eh, acompanyades de guitarra i cubing, això serà a l'arpa de Boca, a càrrec de Tamara Kiyogé, cantant d'òpera filipina i a dos quarts de nou cistells de les Filipines parar i reciclar alhora. Molt bé, mm, va, també ens queda un apunt per comentar-vos, que és que si voleu conèixer els 75 anys de la biblioteca ho podeu fer-ho a través d'un blog, es diu diari de la biblioteca.wordpress.com. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a la Maribel per haver-nos acompanyat, també a Xavi Álvarez per haver-nos acompanyat, espero que hagi dit bé el nom, i també <laughs> a Joanic Franco, també moltíssimes gràcies tu, Jordi. per acompanyar-nos, i ja sabeu doncs, que si voleu més informació sobre els nostres barris ens podeu contactar doncs, a la mateixa hora que avui, per tal doncs, de que pugueu conèixer doncs, què és el que passa. Molt bé, doncs nosaltres que ho deixem aquí, que passeu una molt bona tarda i ens retrobem demà. Adéu, bona tarda.